بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz Resul Ekrem, kıblimizdir Mekke herem, beyat verdik cihat üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, imamimiz... Türkistan İslam Partisi islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz rabbimiz qil sobit qadam iymonimiz rasul akram qablimiz makka alam payg'ambar bo'p jihod uchun rabbimiz qil sobit qadam iymonimiz rasul akram qablimiz makka alam payg'ambar bo'p jihod uchun rabbimiz qil sobit qadam ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatinglarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim Girelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya 1934 yili jumadiyal oxirining 29 kunidan rajab oyining 7 kunigacha bo'lgan haftalik anglitishimizni huzuringizga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Anlatışımızın sirat kısmında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihi okup verildi. Bir mahaldan keyin Mutallib Yemenning Radvan degan yerida tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi-da, orasida Abdul Mutallib nomi bilan tonilgan Shayba tog'isi Mutallibning barliq imtiyozlariga varislik qildi va qavmi jamoat ichida ajdodlari joriy qildirgan yaxshi ishlarni oshirib o'rinlab ajdodlari yetolmagan sahifamizni da'vat qismida sobiq amirimiz shahid hasan maqsum rahimullohning kofirlarga qarshi jihad qilish to'g'risida qilgan da'vatini huzurlarga sunamiz mana biz turkiston islom partiyasi mujohidlari sharq turkiston musulmonlari biz mana bu alloh taoloning bergan ijozatiga asosan alloh taoloning bizga bergan bu huquqqa asosan va ikkinchi zikir oyatda inşallah. zikr qilamiz inshaalloh zulm kapırlatır bir de zulüm er uçurgıçlarını zulm doğrusudaki allah to'g'risidagi alloh cihat targıp targ'ib qilish oyatiga asosan biz bu yo'lni tanlaganmiz va bu yo'lni to'g'ri deb e'tiqod qilamiz islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz sobitning ikki shahid birodarimizga atab yozgan she'rini huzuringlarga sunamiz Sarip etken yaşlıqini din yolida Dimanadan bahardın buldi mahrum Yaşlıqıdın payda algan erkekler bu Aziz ümmet bulgini da g'irib mazlum Öldü ümmet, öldü ümmet, öldün kini Nima üçün takdim kılar aziz canın Nima üçün sarsan bular bu tağlarda Taşlap vatan, taşlap suygen dostu yarın Hicret hatırları ve sergüzeşler kısmı da Buradirimiz Abdurrahim'nin Kufur başlangıç maktabidan hijrat diyargıcı bo'lgan hayati görünüşünün bir qismini bu hafta sunumuz. Davami davomi inshaalloh keplik kaplik anglitishimizda o'ziringlarda bo'ladi Bizim nurg'un shartlar sen kichik kelsan bizga xizmat qil shu qo'yib turmiz dedi nima endi jasuslik qildim dedi u deydigan narsa biz xizmat qilsang hizmet tashkilot dini teşkilat, yarası o'qitish markazlari qonuniy diniy faoliyat shundoq degan narsa bizga xabar qilsang kılsan, maaşıyla falan təminləyimiz. Bu əməlini turmizisini qaldır ötməz. Alqışımızın mədrəsə doğrusidagi səhifimizdə bir yarim yil ichida qur'onni tugutib ustoziga sura fotihadan va nasqichilik bir yarim kunda o'qib bergan 12 yoshli ikki mujohid birodarimizning qiroatini huzuringlarga sunamiz bu qari birodarimizning birisining ota onasi vatanda qilib ketgan alloh bu birodarimizning ota onasini sepimizga qo'shilg'ili nisib qilsin amin madrasadagi qolgan qori birodarlarimiz bilan inshaalloh kelarki madrasa sahifamizda ko'rishsizlar assalomu alaykum birodarlar siz qur'onni qachon tugatdingiz birodar mana shu şey bo'ldi ismingiz nima طب الخبر إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ جماعت içindeki yanılıklar sayfamızda Muşu haftada cemaatimiz içinde bo'lgan yanılıklardan barlıq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz. آخردا خەلقارا ۋە رايون خەۋەرلىرى سرا وجهرا شعارا ما علا بالدين قدرا الله توفيقا وتسديدا وأجرا الإسلام إننا فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى Aziz قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالامنىڭ تارىخىدا بولسۇن. ikkinchi adnonning yuqorisi adnon Addining o'g'li. Addi Umaysaning o'g'li. Umaysa Silamonning o'g'li. Silamonning otasi Ivas Buzning o'g'li. Buz Qimvolning o'g'li. Qimvolning otasi Ubay Avomning o'g'li. Avom Noshidning o'g'li. Noshid Hazaning o'g'li. Hazaning otasi Baldos Yadlafning o'g'lidir. Yadlafning otasi Tabih Johimning o'g'li. Johim Mahiyning o'g'li. Mahiy Ayzning o'g'li. Ayz Abqarning o'g'li. Abqar Ubaydining o'g'li. Ubayda Ad'oning o'g'li. Ad'o Hamidonning o'g'li. Hamidonning atısı Sibar Yasrabning oğlu. Yasrab Yahsunning oğlu. Yahsun Aravoning o'g'li. Aravo Ayzning o'g'li. Ayz Dayshonning o'g'li. Dayshan Aysurning oğlu. Aysur Afnotning o'g'li. Афнат Ayhomning o'g'li. Ayhom Muqsirning o'g'li. U Nahisning o'g'li. Nahis Zarihning o'g'li. Zarih Sumayning o'g'li. Сумей Mazining o'g'li. Mazi Ivazning o'g'li. Иваз Aramning o'g'li. Aram Qaydorning o'g'li. Qaydor İsmail alayhissalomning o'g'lidir. 3. İsmail alayhissalomning yuqorisi ismoil alayhissalom ibrohim alayhissalomning o'g'li ibrohim alayhissalom tarix asli ismi ozirning o'g'li tarix naxurning o'g'li naxur saruq yoki saruqning o'g'li saruq rauning o'g'li rau folahning o'g'li folah obirning o'g'li obir sholahning o'g'li sholah arfahashatning o'g'li arfahashat Somning o'g'li. Som Nuh alayhisalomning o'g'lidir. Nuh alayhisalom Lamikning o'g'li. Lamik Mutavashshihning o'g'li. Mutavashshih uh O'xnuhning o'g'lidir. Aytishlarga qaraganda O'xnuh uh İdris alayhisalom ekan. O'xnuhning uh otasi Barid Mahloilning o'g'li. Mahloil Qaynonning o'g'li. Qaynon Anushaning o'g'li. Anusha Shis alayhisalomning o'g'li. Şis aleyhisselam Adem ata aleyhisselamның oğludur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin aile kelib chiqishi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin aile cemaati cho'ng bo'lsi Hashim ibn Abdumanafga mansub qilinib, Hashim cemaati deb ataladi. Bundaqda biz Hashim va unindan keyingilarning ahvoli to'g'risida azroq to'xtalaydi Hashim u qurayish qabilasi ichida eng obro'li va boy shaxs bo'lib tunji qitim makkada hojilarga sho'rpa nom bilan ziyofat bergan uning asli ismi amr edi u hojilarga ko'plab ziyofat berganlik uchun mehmonlarga non o'shatquchi degan ma'nida Hashim, ya'ni o'shatquchi deb atalgan Yana u Qurayshlarning yozliq, qishliq ikki sabrining yo'lini tunji bo'lib ochgan kishidir. Bu vaqtda bir shoir qalam tavritib mundaq yozgan. Amirdur ta'minlagan go'sh bilan o'z qavmini, och ozuq hoji haramni ayligan sholu omon. Yo'l ilib savdo tomon tijoratga bosh bo'lib, Hoshimning ish izlari qish va yoz karvon ravon. Hashimning tarjima holida mundaq deyiladi. Abdumanofning o'g'li Hashim tijorat bilan Shamga chiqib, qaytishda Madinaga tushgan va bu yerda Adi ibn Najjar jamoatidan Amr ismli bir kishining salmo degan qiziga uylanib, bir mezgil turgandan keyin uni ota-onasining yonida qoldirib, tijorat bilan yana Shamga qaytgan. Bu chaqda salmo Abdul Mutallibga eg'ir yoqib edi. Afsuski, Hoshim bu qitimqi safarida Falastinning G'uzza, ya'ni hozirgi Gaza rayoni degan yerida baxtga qarshi o'lib ketgan. Milodiya 497-yili Salma sog'-salomat yengib, o'g'lini Oqchosh degan ma'nida Shayba deb atagan. Chunki u tug'ilgan vaqtida beshida ma'lum miqdorda oqchosh bor edi. Shayba bovisi amirining tarbiyasida yasrab ya'ni madinada cho'ng bo'ldi oshimning makkada asad abu sayfi nazli qatorliq o'g'illari va shifo xolida zaifa ruqiya va hanna qatorliq qizlari bor bo'lsimi lekin ular otasining yasrabda yana bir o'g'lining borligini bilmaydi abdul mutallib ya'ni shayba biz yuqorida ojilarni sug'urish va ularni oziq bilan ta'minlash huquqi hoshim o'lib ketgandan keyin uning qerindishi mutallib ibn abdumanofga qolgan edi va bu mutallibmi qerindishi hoshimga o'xshashla qavmi jamoat ichida yuqori martabaga ega nopozliq shaxsga aylangan edi qurayishlar uni uning kam qo'lligi uchun fayyoz ya'ni kalkun deb atayolishgan edi degan edi shayba cho'ng bo'lib balog'atga yetish oldida turganda mutallib ya'ni shaybaning tog'isi o'z qarindishi hoshimning yasrab ya'ni madinada shayba ismli yana bir o'g'lining borligini anglab didor ko'rishmak uchun madinaga keldi mutallib qarindishining bu asrandi o'g'lini ko'rib o'zini tutib ololmay yig'lab tashladi va uni quchoqlab bag'riga ilib ұлаққа міндірмекші болып еді, о, анам рұқсат қылмыса бармаймын, деп тұрып алды. Мұтәліп, оның анасыдан оны өзі білін бірге Мәккеге елгі селіп қойышын өтінген еді, оның анысы бұл ұмақ жігер парысыдың айырланмайды қалығыны білдірді. Бұл чағда мұтәліп, оныңға бұл атысының Мәккедегі оқуқыны қолы қалғылы барыды, Аллахның әрмеге барыды, деп uni birga ilib ketishining sababini bayon qilgandan keyin salma uningga ruxsat qildi shuning bilan mutallib qayrindishining kanji o'g'lini to'gisining keyniga mindirib makkaga ilib keldi mutallibning keynida notunish bir o'g'ilning borligini ko'rgan makka aholisi mutallib setivlib ilib kelgan qo'l chakrichig'i deb o'ylab mutallibning chakri degan ma'nida abdul mutallib deb chaqirishdi mutallib ayyuhannas bu degan qerinishim hoshimning o'g'li ham abdumanafning pushti uning ismi shayba deb bo'lsa-mu, bu nom osonliqcha o'zgarmadi shuningdan e'tiboran shayba tog'isi mutallibning tarbiyasida cho'ng bo'ldi bir mahaldan keyin mutallib yamanning radvon degan yerida tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi da qurayishlar orasida abdul mutallib nomi bilan to'nilgan shayba tog'ishi mutallibning borliq imtiyozlariga varislik qildi va qavmi jamoat ichida ajdodlari joriy qildirgan yaxshi ishlarni oshirib o'rinlab ajdodlari yetolmagan inovat va obro'ylarga erishib makka tavasida uning nufuzi alohida tiklandi va makka jamiyatida muhim bir shaxsga aylanib qoldi mutallib o'lib ketgandan keyin uning yana bir qiyrindishi navfal sakrab chiqib abdul mutallibga tegishli bo'lgan barliq imtiyozlarni o'z changiliga kirgizib olmoqchi bo'ldi bu chog'da abdul mutallib qiyrindosh qabilalar ichidagi nopozliq kishilardan yordam so'ragan edi ular biz tog'on bilan sening orangdagi kishilarga aralasholmaymiz deb javob berdi shuning bilan u bani bachar җәмәгатьтәге тагыларга xat yozib she'r orqali ularning хисиятын кузгап, yordam сорады. buning bilan uning ona тарап tog'isi abu said ibn adi madinadan 80 атлыкны boshlab kelib makkaning Әбидәх degan yeriga tushdi Абдул Муталлиб tog'isining oldiga chiqib avval uyga tog'a degan bo'lsimi u yo'q Allah bilan qasamki man navfal bilan uchrashmoqcha otdan tushmayman dedi ondan udul kabini oldiga kelib navfalning qishida to'xtadi bu chog'da navfal baytullohning hijri degan yerida quraysh peshvolari bilan behramon o'ltirib o'tiribdi abu saad otdan tushmay turib qilichini pulonglatib baytullohning parvardigori bilan qasamki mubodo san hemşirimnin oğluğa onun barlıq qanuni hukuk ve imtiyazlarını qaytırıp vermeydiğen bolsan, aşu tenini kolumdaki kılıçımga galip kılıp itimen, dedi. Bu çağda Nevfel derhal qaytırıp beradiğanlığını jakarladı. Abu Sa'ad Nah meydanda Quraysh mötəbərlərini guvoh qilib qo'yib, ondan Abdul Mutallibning manziliga tushdi va u yerda 3 kun turib, umr qilgandan keyin Madinaga qaytdi. Aziz qeyrindoshlar, huzuringizga sunmoqchi bo'lganimiz shahidning da'vati. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله أزين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير bu yuqorqi oyat karimada subhanahu va taolo taqaddas payg'ambar alayhissalotu vassalam va payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan birga ulug' muqaddas islom dinining aqidasini va islom dinining ahkomlarini musulmonlarga yetkazish va da'vat qilish va islom dinini dunyoga nashr qilish yo'lida makkada ko'p jafolarni chekatdi musulmonlar rahbarimiz muhammadur rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir necha qatim kofirlar ustidan qurolliq harakat qilishni so'ragan bo'lsimi makkada alloh taolo tarafidan ijozat berilmagan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu sababdan sahoba ikromlarga qurolliq harakat qilishga ijozat bermagan ammo madinaga qaytgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga madina musulmonlaridan nurg'unlagan musulmonlar bayat qilib nurg'unlagan musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni madinada panolik berish va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'g'dash ustida va'da bergandan keyin payg'ambar alayhisalotu vassalam madinaga hijrat qilgan madinaga hijrat qilib islom davlatining asosi va musulmonlarning shoni shavkati va qudrati Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın Medine'ye hicret kılışı bilen başlangandan keyin Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cenab-ı Allah Teala biz yukarıda tilavet kılgan Kur'an-ı Kerim'nin yani Suretul Hec'nin mana bu 39. 40. 41. ayetlerini ve 44. ayetler kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a cihat kılışka yani kurallık hareket kılışka kafirler üstüdün qurolliq harakat qilishga ijozat berganligini alloh taolo bayon qildi bu oyat karimada mundoq deydi أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير kofirlar tarafidan o'ltirilgan kofirlar tarafidan zulmga uchragan kofirlar tarafidan diniy jihatda iqtisodiy jihatda siyosiy jihatda zulmga va besimga tajovuzchilikqa uchragan musulmonlar uchun qurolliq kurash qilishga va qurolliq jihad qilishga ijozat berildi qurolliq kurash qilishga va qurolliq jihad qilishga ijozat berildi shu sababdan ijozat berildiki alloh taolo bu oyatni bayon qilishicha ular kuffarlar tarafidan o'ldirildi va kuffarlar tarafidan zulmga uchradi shak shubhasiz haq subhanahu va taolo taqaddas mo'minlarning jihodiga va mo'minlar ilib borgan qurolliq harakatga va ularga nusrat berishga va ularga g'alaba ato qilishga qodirdir <coughs> alloh taolo o'z taqdiri bilan o'z qudrati bilan ularga jihod ibodatiga ijozat berishsiz jihod ibodatini musulmon mujohidlar ilib berishsizmi ularga yordam berishga va ularga nusrat berishga qodir lekin jihod ibodatini farz qilish orqali haqiqiy muxlis mo'minlar bilan qalbida nifoq va munofiqlik alloh yo'lida o'z jonini molini taqdim qilishdan bosh tortadigan va qo'rqadigan muxlis emas musulmonlarni va munofiqlarni kofirlarni demak insonlar tabaqasining ichidagi barliq insonlarni orib chiqish uchun Allah Teala öz hayatını takdim qilib, öz dinini ustunlikka ega qilish uchun va o'zining jon mol mulklarini qutqizish uchun qurolliq harakat qilishni Allah Teala ijozat berdi va buyurdi. Va buyurdi. Mana bu oyat karimadagi Allah Teala qurolliq harakat qilishga ikki narsani Allah Teala sabab qilib ko'rsatdi. Birinchidan kafirlar tarafidan musulmonlarning o'ltirilishi, ikkinchidan kafirlar tarafidan zulmga uchrashi. mana bu ikki sababning tufaylidan alloh taolo musulmonlarga shart sharoit tushib yetilganda ya'ni madinaga hijrat qilgandan keyin alloh taolo ularga qurolliq harakat bilan kofirlar ustidan jihod qilishga izni berdi mana biz turkiston islom partiyasi mujohidlari sharq turkiston musulmonlari biz mana bu alloh taoloning bergan ijozatiga asosan alloh taoloning bizga bergan bu huquqqa asosan va ikkinchi tuvanki oyatda darsimizda zikr qilamiz inshaalloh zulm chekkichi er ayollarni kofirlar tarafidan zulmga uchirg'uvchilarni qutqizish to'g'risidagi alloh taoloning jihodga targ'ib qilish oyatiga asosan biz bu yo'lni tanlaganmiz va bu yo'lni to'g'ri deb e'tiqod qilamiz shuning uchun hijrat qilganmiz biz mana yuqorqi oyat karimiga asosan bu oyat karimini bizning yurtimiz va izlayotgan musulmon xalqimiz buni tadbiqlaydigan bo'lsak bu oyatda bayon qilingan kofirlar tarafidan o'ltirilish va zulmga uchrash degan bu iki yıl sebep bizde yüzde yüz persen tepeledi. biz xitoy tajovuzchilari tarafidan o'ltirilyotimiz farzandlarimiz o'ltirilyotidi alloh yo'lida va musulmon xalqini islomiy erkinlik hareket chiqish uchun harakat qilayotgan qarindoshlarimiz o'ltirilyotidi turmalardan jasadlar tashlab berilyotidi olloh deganlik uchun ollohning diniga mustahkam esilganlik uchun musulmonlarning farzandlariga Kur'an talimatlarını o'rgatganlik uchun va ularga dars berganlik uchun va ularni islom aqidasi bo'yicha tarbiyalaganlik uchun yurtimizni besavaqi tajovuzchilar ustidan qurolliq harakat qilishga ularga tarbiyat berganlik uchun ularga dars berganlik uchun diniy olimlarimiz ustozlarimiz saboqdoshlarimiz barliq e, uyg'ur musulmonlarning ichidagi tabaqalarning hammasi o'rtaq zulm uchradi o'ltirilish desak o'ltirilish ham bor xayr bular harakat qilganligi uchun bular amaliy ish qilganlik uchun kofirlar tarafidan o'ltirilsin o'smir och singillarimiz hadillarimiz suyumlik ayollarimizning qo'siqidiki o'smir buvoqlarning bu farzandlarning nima gunohi va bular ham o'ltirilyotidi gunohsiz o'smirlar onalarimizning och singil hadillarimizning qo'soqlaridan ilib tashlanyotidi ular xolaliga har axlatxonlarga tashlanmoqda ular ukullar bilan yoki zaharlik gazlar bilan yoki operatsiya qilishlar bilan har xil usullar bilan bo'lmasin yoki tug'masliq dorilarini soldirish bilan yoki bolayotganlarga uzuk soldirish bilan har xil usullarni qo'llanish orqali bularning tajovuzchilarning shundoqla xitoy tajovuzchilarining zulmlarga uchirmoqda o'ldirilmoqda mana bu sababdan biz qurolliq harakat qilish va qurolliq jihod qilish alloh taolo tarafidan bizga berilgan ijozat va ruxsat biz mana bu ijozatga asosan bu jihod ibodatini qilishga sharif turkiston zimini ichida uringan bo'lsakmi lekin biz u jihod qilishga ojiz kelganligimiz uchun ojiz kelguch kishilarning gadiniga tayyorlik qilish ha jihod ibodatiga askariy jihatda moddiy jihatda va iymoniy jihatda tayyorlik qilish har zo'g'anlik uchun biz bu tayyorlik qilish maqsadida safga chiqqanmiz nurg'un qarindoshlarimizni tayyorlik qildiganmiz hozir ham hali ham tayyorlik qildiryotimiz biz bu tayyorligimizni davomli davomlashtiramiz nara takbir alloh akbar bu biz qilmoqchi bo'lgan jihatning muhim tarkibi qismi biz qilmoqchi bo'lgan bu ibodatning oldingi tayyorlik bosqichi shuning bilan birga biz askariy tayyorlik imoniy tayyorlik ta'lim tarbiya tashviqot her bir sahada tayyorlikning her bir tuluk ve bosqichlarini to'liq va mukammal ado qilyapmiz ham buningdan keyin ham ado qilamiz ki bu ayet sharif turkistondagi musulmonlarningki bu için karimaga tushadigan nuqtasi o'ltirilganlik uchun qurolliq jihod qilishga ijozat berildi deb turib biz qurolliq harakat qilsakmi ijozat zulüm zulmga uchirganlik tufaylidan ularga ijozat berildi degan nuqtaga asosan biz hareket harakat mı bu mu icazet? ha bu mu icazet? Şunun için biz zulüm uçurduk desek zulüm uçuratımız. Dini cihatı zulüm uçuratımız. İktisadi cihatı zulüm uçuratımız. E, biz siyasi cihatı zulüm uçuratımız. Ziminimizdeki barlık niftle, baylıkla tamam neseden biz mehrum halette yaşavatımız. Hiç gündüz 360 gün biçarı halkımız Müslümanlar ziraat kılıdı, dehkançılık kılıdı, kosuk toygudek nan, uçsuğu çıraylık kiyim keçek, hiç kandan nesige ilgi olanmıgan asasında yaşavatıdı. Onun üstü hiç gündüz siyasi təlim terbiye, siyasi ürgünüş, millatlar barobarligini amalga oshirish dinni sotsializmga bo'ysundirish har xil kufri siyosiy ta'lim tarbiyalar bilan ularni avara qilmoqda va zulmga uchirmoqda har bir tabaqadagi xalqimiz mayli ishchi xizmatchilar bo'lsin diniy olimlar bo'lsin dehqonlar bo'lsin tijoratchilar bo'lsin tamom musulmon xalqimiz xitoy tajovuzchilari tarafidan zulmga uchirmoqda shuning uchun biz barliq sharq turkistondagi musulmonlardan biz qurolliq tayyorlik qilishga va bu alloh taolo bergan ijozatga asosan biz harakat qilishga chaqiramiz aziz qarindoshlar diqqatinglar shahid birodarimizga atalgan she'rda bo'lsin يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان بسم الله الرحمن الرحيم برادرم سالم رحمه الله ve İbrahim Rahimullah'ın ki şehadeti bağışlayın. Can buluştu Khurasan'a mert yigitler. mayli bo'lsa qaysi qavm qaysi millat g'oyisidir faqat birla Allah dini ey ummatim bu Allohdan fazli rahmat shahodatga oshiq bo'lgan bu yigitlar mayli bo'lsin yoki ajam yoki arab titib olg'ach chin lazzatni edin, g'oyisi ham himmati ham buyuk ajab qaro ummat insob bilan bu yoshlarga oddiy qurol oddiy kiyim oddiy inson jush urmoqda yurakida rob suygisi mana shundoq o'g'lonlardan mamnun rahman sarib atgan yoshligini din yo'lida dimanadan bahordan bo'ldi mahrum yoshliqidan foyda olgan erkaklar bu aziz ummat bo'lganida g'erib mazlum o'yli ummat o'yli ummat o'ldan qini nima uchun taqdim qilar aziz jonin nima uchun sarsam bo'lar bu tog'larda tashlab vatan tashlab suygan do'stu yarin arimizda ko'ptur bundoq mard o'g'lonlar qandoq bayon qilish mumkin barchasini ulug' Alloh nazirida ustun ular zoya qilmay berar robbim ajirini bilgin ummat ibtihoring bu yigitlar misol uchun qani ikki yigitga boq edi uyg'ur birodarim ibrohimjon shahid o'g'ling salim bo'lsa edi qoziq orimizdin ketdi yana ikki o'g'lon shahodatga doim tayyor o'g'lonlardan insho alloh kelar nusrat kelar izzat ana shundoq sodiqlarning qollari edin ulug' Alloh qabul qilsin sandan salim rost chiqarsin sening ko'rgan shu tushingni orzuyim shu ko'rsam deyman jannatlarda sening bilan birga ketgan Ibrohimni متلهفين لجنة الرحمن فاسقوا الحياة أبية فقلوبهم مملوءة بالعز والإيمان أتلومهم بفعالهم وبتركهم عيشا Tövəndə bir mücahid qərindişimizin 5-dən ötən keçirmişini huzurunuza sunumuz. Assalamu alaykum Abdurrahim brother. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Sizning o'sha hayotingizdagi qalbimizga ta'sir qilg'idak, yana qarindoshlarimizni qalbiga ta'sir qilg'idak, yana beshingizni o'tkaz suvoqimni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men 1984 yılı 1. ayın 10'da doğuldum. 89 yılı nay küçüp çaldık. Şu çalanda babam çoğanım beni bir ay kirgen. Şu çoğandan sorugan Hizgi vakımız nayet güzel, bek kengir ziminde. Nimi şakirlikimiz yiz olsak bunu bilsem. Babam bizden cemaatimiz neçe avlat ehl ilim, alim bulup kegen kişiler. Men kegende balamını okutanmadım kapresiye edip. Sizlerden yizdi kalsınlar. Haşam ishlab kommunist o'qildi o'qolmaysizlar shakirikni masalan dinda o'qimasam bo'lmaydi deb yurib ketdi to'qsoninchi yil shakirda to'qson oltigacha boshlang'ich maktabda o'qidim hatto uydagilar meni dinda o'qitish uchun to'qson beshinchi yili shu boshlang'ichni beshinchi yilliqida kunda chiqib boradi maktabdan kunda qachatdim xonim keladi kunda qachatdim uydagilar o'rgatgan shunday qochib zerib tursak bular maktabni hayda o'tadi shu dinda o'qitamiz degan keyin boshlang'ich bitdi o'rta maktab tutdi o'tirma maktabdan bir ikki qitim qochib ketdim allohni fazlidan maktabni izdimidi shu ikki yil sirtda to'qson sakkiz kishi tudim shu jarayonda uyda bobom shu yetmish yoshga kirgan yashangan odam edi chong olim edi ko'p bola kelib o'qatdi shu yerda bir och singil och qiz o'g'il o'qatdi kunduzi o'tirib deb o'qib oqshom kelib dars olatdi ular yomon cho'ng kitobni dars olatdi ular kasman xijilliqdan shu uyga bu yoqqa qochib ketatdim o'zim o'qimaganligimni nimas qilib shu menga yomon ta'sir qildi 99 yili shu mening bir cho'ng akam o'qish uchun bir kun man ketimizni na borishni uqmadim yuk taqim ko'tarib mandiq shu ketgancha 99 yili bir nayda o'qidik yaras maktabda 30 necha bola har uch oy 4 oy bir shim chiqib turibdi shu yerda o'qidim shu yoqi meniki dinda o'qish jarayoni boshlandi shu 99 yilda o'qidik 2000 2001 xotin bo'ldim xotinning ma'lum bir narsasi o'qidik shu o'qish jarayonida dini kitob bilan tutilib qoldik va anchaniki ablahlar basturkib tutib oldi shu yerdan uch bola qochib ketdi to'rtimiz qo'lga tushib qoldik to'rtidan shu naq maydondan ish qochib ketdi o'q etib ular qo'lga tushmadi biz ikkalarni qo'lga qilib xotin turmiga erib ketdi xotin turmida jami qirq kun yotdim yetti qitim so'roqqa chiqdim yetti qitim so'roqda har qitim so'roqda e, so'rab akirgilib turmoq tashlab o'tadi shu yetti qitim so'roqda allohni fazli bilan ko'p material islom filmlar chiniq saymonlari nurg'un narsalar tushib qolgan shu narsa tushgan bo'lsaqmi allohni fazli bilan hech narsa ashkor bo'lmadi yetti qitim so'roq jarayonida allohni fazli bilan nurg'un birodarlarni ko'rdim shu turmada kishirali kurash vaqasidagi birodarlar bilan uchrashdim ular ig'ir so'roqda atilgan tirnoqlari yo'q putlarni tirnoqlari yo'q ichini so'roq qilingan bolalarni ko'rdik shu yerni ko'rib kichikdim shu birodarlarniki shunda ig'ir zahmilik holati shunda ichinish holatlari qattiq ta'sir qildi o'ldimki e, kofirlarning zahmi kofirlarning azobi shunchalik ekan degan ya'ni qalbimda bir qo'rqinch emas qattiq bir iroda tiklandi meni burun uydagilarni haydishi e, bilan akalarimniki haydishi bilan o'qib olmagan bo'lsam turmudan chiqdim o'zimni shunda dinga muhabbat shunda bog'lanib ketdi ikki ming birinchi yili shu oltinchi oyning o'ttirlarida turmuda qo'yib jami necha yotdingiz yani jami shu qirq kundan ortiq yotdim yetti qitim so'roqqa chiqdik uch to'rt kun jansa qildi bu turmda man eng bik ig'ir kelgan narsa bu ablahlar har o'n besh yigirma kunda bir harbiy qurolli qism kirib tekshiradi turmini butun naskarkimizni butun sirtqa tashlaydi bir uyni o'g'roq tug'andek shunda tashlaydi jingni qichoqliq bir to'mi tashak narsa topmoqchi endi qur'on abtiyak diniy material va to'mir tashak narsa butun oqturish shu qaqirib oftob ochib tug'izib qo'ydi bir soat ikki soat turish imkoniyati yo'q men kichik bo'lg'achqa shu 15 besh yosh vaqtim allohu alam shu butun egilib yo'qolib tushsa qaltako'ngilib qattiq uradi ular bu kofirlarning qonunda yetti yoshgacha so'lamaydigan jinoyatkor hisoblanmaydigan bir qonuni bu iflos gapi turmaydigan malulli bu shu vaqtlarda 15 besh yosh vaqtim 18 sakkiz o'n yoshlik turmaga tushib ketgan bolalarmi bu 15 o'n besh ish vaqtimda turma qat'iga e, kirdi bir turma yomon kichik yetti odam tizilib o'tirsak aram turibdiq turmada yagona orzuyim mening turmadan chiqsam muzdek bir suv ichmasim deydim suv qolmagan issiq qo'ysoq ochliqqa ketib chiqib qolsam qanaqadek bir suv bir u yerda shu muddas kesib kutayotgan so'roqda shu ilg'or ayollarni ko'rdik portlatgan portlash yasagan ayollarni ko'rib shunda faxrlandim hatto bir ayol kishan bilan chiqadi tomoqqa kishan bilan kiratdi Bizning yaqinimizga yotoqdagi bolalar kishan bilan turgan bolalar shu vaqtlar ikki ming bir ikki ming vaqasida haqiqiy din uchun yurak soqqan odamlar kirib qolgan vaqt ekan bir kishining shu qattiq yig'ir zaxmiylik holatda shu kasak taraflari zaxmiy bo'lib sisib ketib o'tiribdi ekan shu qo'shni taqdi biz anglagan shu narsani ig'ir zehmiylik shunday narsa ko'rdik so'roqlarni ko'rdik qirq kun yetdim chiqib ketdik bizni naydin istixbor idorasidagi odamlar kepillik ketdi man shu yerda shunday o'ylab qoldim bu insonmidi dedim men bir hayvonni bog'lab qolib shu kaltakillar bizni o'g'andek ursa zinjirni bog'lab qochib ketadi u hayvon lekin bizning hayvonni bo'lsa yo bo'ynidan bog'laymiz yo beputdan bog'laymiz to'rt putni bog'lab qolib urdi ish yo'q ammo bu melullu qo'lni putunu, hammin zemberci, hatta boyalarını da kişelip ötüp, şunda saladındı. suv quydi su kuydu, yan urudu, uşudun kes yan urdi kuydu, yan urudu. Şundak urudu. Benim şu küçük kişilip isip koygan, o vaxtlarda Allah'ın fəzli ilə şu soraqla bardaşıb çıxdıq. Mən şu oxuş jarayanda, şu turmu biz oqa yezdi bir peysu vardı, peysun aldın doğru ötəməydim. man u yigit hizg'i yot men gipimdan bilinib qolatdi peshin olmasam saqchi go'ylab man qolsa ishtila men tutib oldigandek men ko'z meni xidim bayqab qoldi shunda qo'rqdim shunda dekka duk ketdim shu peshin oldidan shu to'rt ko'ch bozorni u ko'ch taraf qattiq qilim bosmaydim qo'rqinchidan alloh burun qarangda bu kafirlarga men tutildim qaval qachikdan men qolib qoldim yada turmanda tutilg'ayadi turma kirdim tayoq yedim yotdim ko'rgan ilqi saqsini ko'rsatib tishlaydigan shu boshda shu butun lang lang lang lang titrab shu yerdagi polga taq taq taq taq taq taq qilib turadi qo'rqinchidan bir xitim so'roq chiqdim ikki xitim chiqdim tayoq yeb vushida kelgan yeb undan hech bir ish ta'sir qilmaydigan bo'ldim qo'rqmaydigan shunda bir yurak olloh shu pushudi allohni bir hikmatligini his qildim demak kufrning zulmlari qanchalik bo'lsa o'ginimizkin da unga qarshilik ko'rsatalimizkin bu ilqi bir balani uxlab qolgan balani yengil to'tib pas uxlaverdi qattiq singan kes uyg'unadi bu endi islom ummatini sinaydigan bir sinoq maydoni ekan shu yerda haqiqiy iymoni bor din uchun yurak soqadiganlar yo din uchun haqiqiy bu kofirni hozir shunchalik ekan u qancha qilolayding deb din uchun tixim xizmat qildi ekan yo tixim qo'qab dunyo bilib yashaydi ekan shu turmini qo'yib shu turminiki bosh o'g'ri shundadida shu bin ekat qilib bu turmaga 80 kishilik ijozat bergan davlatdan hozir 270 ni ishib ketdi adam butun adam akadamdan akitinglar deb uqtirdiq turma adam patmay qoldi shu demak o'zniki normasidan ortiq adam tiqib ketgan turma bo'la keyin shu joyim olib ketdi u yerdan nayimga olib ketdi shu nayda yarasta inchanjinni turmush vakil uch kecha yotdim u bir qancha so'roq chiqdik deyishim kichik bo'lib qolganligi sabab bo'ldi vallohu alam nurg'a nasib qo'lib osgan chiniqqan madrasa ubu sen mush oltini uch yil qo'lga ilib ketsa biz nurg'a shartlansan kichik kelsan bizga xizmat qil shu qo'yib beramiz dedi nima endi josuslik qildim dedi u deydigan narsa biz xizmat qilsang diniy tashkilot yer osti diniy o'qitish markazlari qonunsiz diniy faoliyat ana shundoq degan narsa bizga xabar qilsang biz seni maosh bilan pul bilan ta'minlaymiz bu amalni turmada ishni qoldirib o'tamiz dedi shu shundan alloh fazlidan xizat pakan qo'ydi uyda kelgan ellik ming e, xitoy pul qo'yganda dadam pul topolmay shu qarz ilib ayna qilib men qilib ozroq pul olib ketdikan kasi o'n mingni dedi dadam shu pulni bas qat'iy o'nmidi ikki uch ming pul olib kelgan dadam bo'ldi manda pul yo'q bor narsani sotdim asanlar buni bo'lmasa bolam yotsin turmidi dadam deb dadam pulni bas ommidi u yenib ketgan dadam shu shu mayit qaya bilan turminiki darvoziniki inchijiniki idorasi darvozini oldi yuz metr qildi dadam darvozani chiqitib bo'lgandan keyin adam chiqardi to'lig'i dadam chiqartib boshqa pul yo'qmi dedi yo'q buni pul hozir hamon vaqti bug'doy qunoq sotmadik pul iqtisodda yaqin narsa yo'q uyni ko'ydan varrani bolam o'qish jarayoni tutilibdi o'qishdan xato bo'lmagan deb shunday ilib lekin har hafta bir ma'lum degan bir ikki yil bir oy bordim ham izlab chiqdim keldi undan alloh fazli ulim izdimidi undan shu uydagilar uni oldida o'qishga meni o'qi deb haydaydi uydagilar tursa o'qimasang bo'lmaydi bu jamiyatda dadam cho'ng dadam hammamiz o'qib olim bo'lgan bola hech qaysi o'qitamdi bo'lmaydi deydi lekin turmushga kirib uydagilar aziyat tortib aziyat tortib chiqqanda uydagilar qo'rqadigan bo'lib qoldi lekin man uyga kirib chiqqan yoqqa ilm bo'lgan muhabbatim eshib ketdi shundagi uydagilarmi unimiz unimiz qarama yana shu nailga bordim boshqa bordim o'qidim nurg'un yarasi o'qish jarayonini ko'rdik o'qitish tartibligini ko'rdik kechasi oladigan bexatarlikni o'rgandik shu jarayonda urumchiga o'qig'ich ketdim urumchida o'qish jarayonida bir aziz qarindoshlar tuanda diqqatinglar madrasamizda bo'lsin رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل, رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان assalomu alaykum birodarlar siz qur'onni qachon tugatdingiz birodar Men uch oy bo'ldi ismingiz nima abdulhabir necha yoshga kirgandingiz o'n ikki yosh kimning bolasisiz idrisni qur'onni qanchalik vaqt tugatdingiz bir yarim yilda bir yarim yil ichida qanday tugatdingiz uch pora besh poradan o'qib berdingizmi yoki mukammal qur'onni boshdan oxiri o'qib berdingizmi ustozga mukammal sura fotihadan tortib sura nasqcha hammani bir yarim kunda o'qib berish bilan bildik alloh rozi bo'lsin bizga bu qur'onni o'qib bering shu qur'ondan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار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 Qur'on nechilik vaqt tugatdingiz? 1.5 yilda. 1.5 yilda shu bilib bolib tugatdingizmi yoki mukammal tugatdingizmi? Ustozga Fazil Fatiha bilan nasqchi 1.5 kunda mukammal o'qish bilan tugatdim. Mashallah, Alloh razı bo'lsin Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Do'st, shu inshaalloh bizga bir shu Qur'ondan o'qib rohatlantiring o'zini.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 الأرض فهل نجعل لك خرجا على فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما أنزل فوق قود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن أو ننفسر في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان من عباد الله الآن آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود أركان الوجود عزيز qarindoshlar tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود سيخطها internet torda radiorimizda anglashga muyassar bo'lgan qarindoshlarimiz mujohid birodarlarimizga o'zining qizg'in salomini yo'llabdi yana bir birodirimiz amirimiz abdulloh mansur akamizga va undan boshqa mujohid qarindoshlarimizga o'zining qizg'in salomini yo'llabdi undaqda bu birodirimizning bizlarga yo'llagan salomini birlikda anglab boqayli assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar sizlarning bu amallaringizni rabbimiz alloh qabul qilsin biz har juma kuni yangi filmlarning kelishini kutib juma kunining kelishiga talmirib o'tmoqdimiz. birodarlar dinimiz uchun qilayotgan bu xizmatinglarni rabbimiz alloh texmi ziyoda qilib bersin siz va bizlarni haq ustida mustahkam qilsin amin birodarlar amirimiz abdulloh mansur akamga va boshqa mujohid birodarlarimga salom deyishinglarni umid qilaman aziz birodarlar oldin qatta bir birodarimizning salomiga javob qaytargan edik shu birodarimiz salomimizni topshirib olganlik xursandligida butun mujohid qarindoshlarimizga o'zining qizg'in salomini yo'llabdi undaqda shu birodarimizning avatgan salomini anglab boqayli assalomu alaykum aziz mujohid birodarlar sizlarning radio orqali yo'llagan salominglarni men va boshqa birodarlar robbimizning rahmati bilan anglab ko'zlarimizdan xushalliq yoshlari oqdi dinimiz uchun jonlari va qonlari bilan jihad qilayotgan qarindoshlarimizga salomimning yetganligidan va shu birodarlardan salom yo'llanganligidan baxtmi xursand bo'ldim siz va bizlarning salomlarimizni bir birimizga yetkazgan robbimiz allohga o'zi rozi bo'lg'uchilik hamdu sanolar bo'lsin birodarlar sizlar barcha musulmonlarning jumladan sharqi turkiston musulmonlarining o'z jinidan aziz ko'radigan o'g'lonlarisilar birodarlar qadiminglar mustahkam bo'lsin sizlarga berilgan bu ne'mat dunyo ahlidan ko'plarga berilmagan sizlarni kutayotgan musulmonlar bakmi ko'p birodarlar ey mehribon ikimiz alloh barcha mujohid qarindoshlarimizning qadamlarini hijrat o'rinlarida va jihad maydonlarida mustahkam qilgin ularga o'z fazli karming bilan nusrat bergin va bizlarni shu qarindoshlarimiz qatoriga qo'shqin va bizlarga shahidlik ne'matini bergin amin birodarlar sizlarni yana ko'rishgacha qudratlik robbimizga omonat qildim ko'proq duo qilg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio angluvchi qarindoshlar yuqorida dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlarimizning internet to'ri orqali avatgan yurak so'zlarini anglatdik haqiqatan dunyoning har qaysi joylaridagi jihad maydonlariga tushayotgan allohning yordamini ana shu mazlum musulmonlarning ixlos bilan qilgan duolaridan ayirib qaray olmaymiz albatta sizlarning jang maydonidagi o'g'il qizlaringlar aka ukalaringlar va hamshirlaringlar o'zlarining kafir murtatlarni biyaram qılıbatqan har bir qadamlarini ota anlarının, qarindosh buradərlərinin zulümdün engrab islomning quyoshiga intilayotgan har bir iymon egisining dualarının duolarining barkitidan deb Şundaqla shundoqla jihad maydonidagi har bir mujohid va mujohidalarga shuni tavsiya qilamizki biz albatta ana shu hijrat va jihad ne'matidan mahrum yashayotgan qarindoshlarimizning yurak so'zlarini astin chiqarib qo'ymasdan o'z ahdlarimizni oqlashimiz zulmdan ko'zlari yoshlangan mazlum islom ummatiga vafo qilib alloh yo'lidagi bu jihod ibodatida eng oxirgi tiniqlarimizgacha mustahkam turishimiz kerak oxirida har bir radio anglash qarindoshlarimizga va o'zimizga haq ustida mustahkamlik tilaymiz solih duolaringlarda mujohid qarindoshlaringlarni unutmag'aysizlar تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح bu hafta ichida sepimizga yangidan hijrat qilib kelgan bir mujohid birodarimizning o'g'il farzandi dunyoga ko'z ochdi alloh bu birodarimizning farzandini haqiqiy mujohidlar sepidan o'rin oladigan shahidlarning izbosarlar qilib bersin amin Yaqında Əmr Ma'ruf bölümü dəvətçisi İmranның Cihad haqqında qısqaça düşüncə namlıq dəvət filmi İslam Ovozi təşviqat mərkəzi tərəfindən işləndi. Kafirlarni qanday o'ldirsak, taqibni yetish o'ldirishga mana bu dalil. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amaliy qilib ko'rsatgan. Shuning uchun biz bugun kafirlarni qo'limizdan kelgan vositalarni hammasini o'ldiramiz. Mayli pichoq bilan bo'g'izlab o'ldirish bo'lsin. Mayli mashinalarni bostirib o'ldirish bo'lsin. Mayli binolar binolar ko'mdirib o'ltirishidan bo'lsin yoki bombardimon qilishidan bo'lsin mayli zaharlab o'ltirishidan bo'lsin mayli ularni o't qo'yib o'ltirishidan bo'lsin mayli suv tildirtirib o'ltirishidan bo'lsin qo'limizdan keladigan ishlarni hammani qilib turib kofirlarni o'ltirishni inshaalloh bu filmimiz aziz ko'rurman qarindoshlarimiz bilan uzunga qolmay yuz ko'rishidi yana madrasamizda bir birodarimiz allohning kalomi bo'lgan qur'onni yodlab tugatdi alloh bu birodarimizning ilmini ziyoda qilib bersin amin المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا نذهب من المنون مجاهد يجدلر إسلام شرلاري qo'lida qur'oni dinning izzati xalqaro va rayon xabarlari qur'oni oliy Pokistonning Karachi shahrida murtad hukumatning saylam o'tkazish markazida portlash bo'ldi. Kafirlarning radio xabarida aytilishicha, bu portlashda 3 odam o'lgan. Biz kufrning bundaq haqiqatni yushirishni bilamiz inshaalloh. Eron davlatiga ish izlab kirmoqchi bo'lgan afg'on fuqarolari Afg'oniston Eron chegarasida Eron saqchilari tomonidan o'q tutilgan. Kafirlarning xabarlarida aytilishicha, bu vaqada yaralangan afg'on fuqarolari hozir afg'onistonga qaytirib kelinib doktorxonada davolanayotgan ekan voqeadagi yordamlarning aytishicha qirqqa yaqin odam o'lgan bo'lishi mumkin ekan mehribon alloh kofirlarga o'z kifoya qilsin kufrlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha pokistonda o'tkazilgan saylam faoliyatiga qarshi mujohidlar tarafidan elib berilgan yaqinqi bir yarim oy ichidagi jihod amaliyotlari natijasida ikki yuzga yaqin odamning o'lganligi xabar qilingan alloh mujohidlarimizning jihatiga bereket bersin amin turkiya hukumat doiralarining xabar qilishicha turkiyaning janubidagi suriya bilan chegaralanadigan rayhonli shahrida bir qancha Ketim kayni kayndan optimul portlash voqeasi yuz berib qirqdan ortiq odam hayotidan ayrilgan va yuzdan ortiq odam yaralangan bu portlashni hozirgacha hech qanday tashkilot yoki guruh o'z ustiga olmagan afg'oniston qo'rchoq hukumatining raisi murtad karzayi amerika hukumatidan guantanamodagi afg'onistonlik asirlarni qo'yib berishni talab qildi bu murtad karzayining musulmonlarga kuyinib qilayotgan ishi bo'lmasdan balki kunsiri kuchiyotgan mujohidlarga o'zini yaxshiroq ko'rsatmoqchi albatta Allah murtad kafirlarning hile mikrlarini barbod qilsin. Bengaldagi Hifozat islom jamiyatidagi millionlarcha musulmonlar musulmonlarga tajovuz qilgan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan mal'un kafirlarni qo'lga olish uchun Dakka shahriga kirgan bo'lib, hukumat tarafning umumyuzlik qatl qilishiga uchirgan hukumat taraf yana hifozat islomning rahbari va shu davlatga eng mashhur diniy olim alloma ahmad shofiyni qo'lga olgan yana shu kechasi yarim kechada musulmonlar o'ltiraqlashgan ma'lum binoga besib kirib begunoh musulmonlarni qirg'in qilgan bo'lib yuzlab jasadlarni tong etishdan burunla yoshirin bir taraf qilib o'tgan robbimiz olloh bu malum kofirlarga kifoya qilsin va mazlum bechora musulmonlarga o'zi yordam qilsin radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokiston murtad hukumat sobiq raisi Jilonining o'g'li Ali Haydar jilani tutqun qilingan bo'lib bu jarayonda ali haydarning bir necha katibi etib o'ldirilgan va besh nafar qo'g'dug'uvchisi yaralangan ali haydar pokistonning panjab o'lkasidagi parlament a'zosi bo'lib bu qatamqi tutqun qilish vaqasi pokiston murtad hukumatining saylimi harpisida yuz bergan eng cho'ng vaqa hisoblanadi ekan alloh g'olib hikmatli ish qilg'uchi zot malun xitoy kommunist kofirlari xotan viloyatining tavakkul yesida ayollarning yuzini ichish islomiy diniy kiyim kiygizmaslik degan razil siyosatini yerlik hukumat holchilariga o'ddiga berish to'xtamnomasi imzoladi bu to'xtamnomada agar mazkur rayonda yuzi yepiq ayol kishi tepilsa bu g'olchilarga berildigan puldan 100 so'mdan 500 so'mgacha tutib qolarmish Allah bu hamshirlarimizga öz yardım versin ve bundak murtad kafirlerini cehennemge uzatadıgan erkeklerini çıkarıp versin. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Bengal armiya axboroti bino o'rilgan xarobiylikdan bayqalgan jasadlarning borgan sari ko'payayotganligini ilgari surib, Dakka shahar atrofidagi bino o'rilish vaqasida qazo qilganlar sonining 9 may payshanba kunigacha 912 ga yetganligini yana kundan kunga o'lganlar sonining ko'payayotganligini uqtirgan bu bo'lsa allohning haddidan oshgan kofirlarga avatgan azobi allohu akbar Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afg'oniston qo'rchoq hukumat raisi Murtad Karzoyi Amerika hukumatidan Afg'onistonning har qaysi rayonlarida 9 dona askariy baza qurishini talab qilgan. Kabul universiteti qurilganligining 80 yillik munosabati bilan elib berilgan marosimida o'quvchilarga so'z qilgan Murtad Karzoyi o'zining NATO armiyasi Afg'onistondan chekingandan keyin 9 dona askariy bazaning Afg'onistonda davomli turib qolishini talab qilganligini bildirgan. Rabbimiz Allah bu kofirlarning hili mikrisini o'zi barbod qilg'usi. Kufr radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning g'arbiy janubidagi Pingba rayonida ko'mir kon portlash voqeasi yuz berib, 12 odamning o'lganligi ochiqlashtirilgan. Allohim bu kofirlarni yuzlab minglab millionlab o'ltirsin istiqbol radiosining xabar qilishicha razil xitoy kofirlari choshqon go'shtini pishiqlab ishlab qo'y go'shti deb sotgan bo'lib bu nejiz kofirlar musulmonlarga o'ziga o'xshash harom narsalarni yegizmoqchi bo'lyotidi alloh bu kofirlarga o'z kifoya qilsin suriyada alloh yo'lidagi jihad shiddatli davom qilmoqda xabarlarda ma'lum bo'lishicha mujohidlar murtad asad askarlariga qarashli bir qurol omboriga qisqa musofirlik qaraqitlar bilan hujum qilgan bo'lib, natijada qurol omborida nihoyatda shiddatli portlash maydoniga kelgan. alloh mujohidlarimizga yordam bersin. Pokistonning Peshawar shahriga yaqin Banu shahrida mujohidlar tomonidan mashina pidoylik amaliyoti elib berilgan bo'lib, kofirlarning radio xabarlarida ma'lum bo'lishicha, bu pidoylik amaliyotida 3 odam o'lgan va 30 dan ortiq odam yaralangan. Allohu akbar. yaqinda Al Jazeera televiziya stansiyasining muxbiri Sharqi Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, egilinishcha yaqinqi yillardan buyon ko'plagan Uyg'ur musulmonlari Sharqi Turkistonning islomiy mustaqilligi va o'z haq huquqlarini talab qilganligi uchun tajovuzchi Xitoy kommunistlari tomonidan qo'lga olingan, izdereksiz yo'qolib ketgan. va yurtlardan sürgün qilinish xavfiga duch kelayotganligi ilgari surilgan yana shu ziyoratda al Jazeera televiziyasining ziyoratni qabul qilgan diniga va vataniga xiyonat qilgan dilnor abdulloh men sharqi turkistondagi uyg'ur qatorliq millatlarning vakiliman sharqi turkistonni mustaqil qilamiz deganlar oz sondagi buzg'unchilardir degan alloh bu kofir munofiqlarga o'zi kifoya qilsin kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha suriya jihodi boshlanib to hozirgacha suriyada 80 ming odamning o'lganligi xabar qilingan mehribon alloh bularning ichidagi mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin murtad bashar asadning g'olchilariga kifoya qilsin rayon xabarlari shimoliy vaziristonning meranshah bozorida pokiston tolibon mujohidlari kufr hukmi saylamaga qatnashquchilarga saylamga qatnashmaslik to'g'risida ogohlantirish bergan va saylam faoliyat o'rinlariga mina qo'yib portlatish amaliyoti olib borgan bo'lib natijada 17 odam o'lgan shu joydagi xalqlarning aytishicha yaradorlar soni ko'p ekan bu hafta ichida muhojirlar va ansarlardan tarkib topgan bir turkum mujohidlar murtadlarning ma'lum bir istiqomiga hujum qilgan bo'lib bu hujum amaliyotida bir ansori birodarimiz shahid bo'lgan murtadlardan qancha kishining o'lganligi Allohga ma'lum. Alloh bu ansar qarindishimizning shahodatini qabul qilsin. Amin. Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimizdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. İşlerimizden önümlük davamlaşı üçün salih duvadı bulgaçlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sabırdır lazimi her bir seferde Notlar kökleydi tamçı sadeni Gel dostum gidilgin izzet sipiye Müstakem şart bulup algan yüreğini Bu cihat bakidir ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Gel dostum gidilgin izzet sipiye Müstakem şart bulup algan yüreğini